U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe – kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni.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 A šta si dao Allahu te barake wa ta'ala? Šta si sebi pripremio u ahiretskom rushaku? Šta te čeka na ovome svijetu? يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا Ali kada digneš ruke Allahu te bareke wa ta'ala i činiš dovu, nema nikad gubitka. Dok god tražiš od Allaha, ti si onda muwahid i ti tražiš od Allaha i Allah će ti dati jedno od troje. Ili će ti tu dovu odmah primiti, ili će ti tom dovom neki musime zamijenuti, ili će ti tu dovu za onaj svijet pohraniti. الدنا حولي ظلام ظلام Djevojčice od 13 i 14 godina idu u uskim i utegnutim farmerkama u Mekteb, nešto malo neke krpice na glavi mahrame. Hoćemo na takav način da prikažemo da je to hijab. Hoćemo da kažemo da je islam nešto što treba ponovo napraviti reforme u islamu, kako ne bi bili nazadni i kako bi išli sa vremenom.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 Allah Đelešanu nam je odabrao dva praznika u godini. Jedino on subhanahu wa ta'ala zna pravi hikmet svega toga. Evo nas sa kurbanskom bajramu. Bajramu koji ima velike simbole. Ovo je din za koga se živi. Ovo je din za koga se sve daje. Daje se za ovaj din svoj metak i daje se za ovaj din svoj život. Daju se i sinovi. Daje se i sve što je čovjeku drago. Sve se to daje onome, onome našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala koji, nač, koji će nam u zamjenu svega toga, ako budemo iskreni i ispravni, dati džennet, dati onaj svijet koji je hajru wa abaka, koji je bolji od ovoga svijeta i koji je vječan. Na ovome svijetu mi vidimo, nije upitno da radimo za želudac i niko oko toga se ne spori, i niko se ne raspravlja treba li ne treba, nego uglavnom radimo više nego što može da stane u taj želudac. Jer imamo samo jedan želudac i jedna usta i niko nije pojeo sve što je donio, nego ono što mu je u kadru određeno da mora pojesti. Niko se ne raspravlja da trebamo imati ugodan smještaj gdje odmaramo svoje kičme i gdje rađamo hajili djecu i oko toga nema dileme i polemike, a to je sve dunjaluk i niko se ne raspravlja trebamo li imati pokvareno auto ili dobro auto ugodno koje nas može odvesti do naših dunjalučkih ahiretskih ciljeva. I to treba. I kaže poslanik alaih salatu wassalamu sa'adatu fi arba sreća, zadovoljstvo je u četiri stvari kako je došao sahil džamija prvo što je spomenuo poslanik kada je salatu wassalam o ti dunjalučki četiri stvari jeste dobar komšija džaru salih jer dobar komšija je blagodat na ovom svijetu Nije jednostavno kada vidiš komšiju, a on prolazi i neće ti ruku digne, a kamoli da te obiđe ili kamoli da u tvojoj sreći ili tvoje nesreći i on udjela uzme da te osaburi i da te savjetuje i da sa tebom tunelčke tegobe podnosi. Maratul Saliha, čestita žena, to je pola dina kada uzmemo druge dokaze. Seken ul Vasija. Prostrana kuća. I ovdje je kuća nazvana Seken. U kome se čovjek smiriva, odmara. U Merkebun Murih. I ugodna jahalica. Ugodna jahalica koja je blagodat na ovome svijetu. Oko svega ovoga se ne sporimo. Ovo je dunjaluk. Pa šta je onda sa ahiretom? Šta smo to spremni dati Allahu subhanahu wa ta'ala? Ovaj bajram zbog koga se mi okupljamo jeste između ostalog cilj da se muslimani posjete na veliku žrtvu Halilu Rahmana, velikog Allahovog prijatelja, prijatelja milostivog, Ibrahima alaih salatu wassalam, koji je praktično pokazao S jedne strane, da nema sumlje u postojanje Allaha i ako mu je ta objava došla u snu, i da nema kolebanja u izvršenju onoga što je Allah naredio, pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao da to bude obred mešair do sudnjega dana kod muslimana. Zamislite, zamislite samo koliko će se danas kurbana zaklatiti u čitavom ummetu ili ovim bajlanskim danima, to se radi o milionima. Samo hedi koji se kolje na hađu prelazi preko milion i pol. A to nije ovaj kurban koji se kolje s ovim povodom. To je kurban koji je vezan za hađ. Upravo da se ljudi muslimani posjete da se za ovu vjeru mora biti žrtva i da se za ovu vjeru mora prinijeti žrtva. Moraš prinositi žrtvu i moraš ti sam biti spreman da budeš kurban za Allahu te barekevo ta'ala vjeru. Tako su radili poslanici i tako su naslijedili oni koji su razumjeli poslanike. Jer se za ovu vjeru živi i moramo biti pravedni prema sebi, a prije toga prema Allahu te Tebare Kevotala i pravima ove vjere. Ako ne polemišemo o potrebi stomaka, jahalici, dunjaluka, ima li onda potrebe da uopšte ravnamo i stavljamo na isti rang dunjaluk i ahiret? To je kod onih koji su razumijeli vjeru neporavljivo. Ne može se to najestavi, to se ne može nikako usporediti. I zato Allah te bareke vo ta'ala kada opisiva ashabul dženne, kaže la jestavi ashabul nari u ashabul dženne. Ne mogu se te dvije skupine, oni koji žive za ahiret i oni koji žive za džehennem, imaju već džehennem na dunjaluku, to se nikako porediti ne može. To nikako nije isto. To nikako nije isto. Pa ahiretski čovjek se mora prepoznati na dunjavuku. U svakodnevnom životu da pokaže svojim primjerom šta je on, u šta se je zaljubio. Šta je to njegova preokupacija? Zašto je spreman se žrtvuje? I kada ummet takav bude, i kada ummet na tome bude, onda će biti onaj ummet koji je spomenut u Kur'anu, Kuntum hajra ummetin uhrđet li nas. Vi ste najbolji ummet koji je sa ljudima se pomiješao. Znači svaki je satanit na svoj način. I njega niko ne može okretati i upredati sa njim. Nego on drugima rita signal. On druge usmjerava prema istoku. Prema Kabi. Objašnjava mu namaz, objašnjava mu druge principe islama. I tim postaje najbolji među ljudima. I to mi već danas vidimo. One koji se drže dina i oni koji rade za din, oni su ti koje Allah Đelešanu opisao u Kur'anu. To je prije svega Ebu Bekr, Omer, Osman, Ali, ashabi, tabiini, tabi, tabiini, drugi muslimani i svi ti pojedinci koji slijede na tom hajru do sudnjega dana. Ovaj din traži žrtvu. Ovaj din traži da uvijek ispravno razmišljaš o Allahu tebareke wa ta'ala. Danas su muslimani, nažalost, u nezavidnoj situaciji. Danas se drugi trehaju s nama. Zovu nas nesvrstanima. Ne znaju šta će sa nama. Nećemo da budemo židovi. Nećemo da budemo kršćani, a nećemo da budemo muslimani. Baš su nam fino ime dali. Neopredijeljeni. Nesvrstani. A musliman mora biti jasan kao dan. I svoj život mora započeti islamom. I zapečatiti islamom. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ I nemojte nikako umrijeti osim kao muslimani. Ne kakvi bilo muslimani. nego pravi muslimani. Oni koji će doći na sudnji dan bez velikih grijeha i koji će uz Allahu pomoć šefaatom poslanika ali salatu wasalam Allahovom dobrotom i Allahovom milošu ući u džennet i u džennetske predjele. Zato, draga moja braćo, stanje muslimana danas nije u zavidnoj situaciji s jedne strane što nam dovoljno daje motiva da se moramo svi zabrinuti i svako na svome polju poraditi da popravimo to negativno stanje. To neće doći samo od sebe. Inna Allahi la yugayru ma bi qawmin hatta yugayru ma bi anfusihim. Jer Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijene sam sebe. Svaki pojedinac mora da promijeni svoj stav prema Allahu Tebareke wa ta'ala, da on bude ispravan i stav prema poslaniku alaih salatu wassalam, da bude ispravan, na prvo mjesto iskren, a na drugo mjesto ispravan. Mi moramo shvatiti da ovaj din nije hobi i da ovaj din nije onako kako se nama čefne, nego se za ovaj din sve daje. Od dunjaluka se daje život, daje se vrijeme, daje se i metak. I svako neka sebi dadne ocjenu, je li ahiretski čovjek ili je Abdul Dirhem u dinar, ili je rob dinara i dirhema. Uzmi ti svoj rokovnik ili uzi svoj digitron. Nemoj niko da prisutuje na tvom samoobračunu. Pa ti sebi stavljaj, ovo sam dao za Allaha, jednako je toliko. Ovo sam dao za svoj stomak, jednako je toliko. Ovo sam dao za svoju zadnicu i prednicu, jednako je toliko. Pa ćeš vidjeti, miskinu moj, i ti i ja na kraju, da mi hoćemo da dobijemo nešto što se teško dobiva. Inne silat Allah il jer Allahova roba je skupa. Pa ćeš vidjeti da nisi dao. Ne znam koji postotak, ako se može reći da si nešto dao Allahu tabarak evo ta'ala. Ovo si sve dao sebi. Ovo si sve dao za dunja. I to se znači pretvara u hiljade hiljada. Nije to više u kršama i onim sitnim dinarima i u nekakvoj zalutaloj prljavoj marki. Nego se to radi u hiljadama, a nekoj milione prelazi. To si dao za dunjaluk. I to će ostati na ovom svijetu. I nemaš ti plaho koristi od toga, jer ti imaš samo prosječan život koji traje 60 ili 70 godina. A šta si dao Allahu tabarake wa ta'ala? Šta si sebi pripremio u ahiretskom rushaku? Šta te čeka na ovome svijetu? Jevme la jenfeu benir, jevme la jenfeu. Na dan kada neće biti od koristi. Al malu al benun, ni dinari, ni dunjaluk, ni, ni sinovi, illa men eta Allahe bi kalbin selim. Osim onoga ko donese Allahu te barakevo ta'ala, to čisto srce. Koje je volilo onaj svijet, I zato su svi poslanici tražili da umru. Pa vi znate događaj sa se Sram. U prvom momentu odbija, u drugom momentu mu se nudi prilika da živi koliko je njegova ruka. Dlaka bikovi pokrla. To se radi možda, pošto je Nuh Ali Sram već živio hiljadu i kusur. Onda još koliko je pokrio, možda se i tu neka hiljadarka krije po mom i po tvom, kad bi se radilo o, o mjesec dana produžetka, mi bi to platili dunjalukom. Ali ljubav prema Allahu tabareke wa ta'ala i zato poslanik alaih salatu wa salam na srdati zadnje riječi izgovara Allahumme rafike a'la. Traži on najvećeg prijatelja, hoće on Allahu subhanahu wa ta'ala. I takvi mi moramo, draga moja braćo, biti. Zato molimo Allaha subhanahu wa ta'ala za četiri stvari koje je molio poslanik alaih salatu wasalam kako bi nam pomoglo da ostvarimo ovaj životni cilj. A to je da živimo po islamu, da umremo na islamu, da budemo proživljeni sa islamom i u džennet spakovani sa islamom. An Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Kaže Ibn Meso da je poslanik alaih salatu wasalam rekao sljedeće riječi, hmm. to je u obliku dove, koja nama kako treba u ovome momentu, jer dova mijenja, draga moja braćo, kadar Allahovim emrom i Allahovom dozvolom. I zato, ako nemamo snage da dajemo parama, tu se trebamo dobro odgojiti. Ako nemamo snage da dajemo životima, tu treba još odvoje na kvadrat. Dova je džabe. Nemaš nikakvog troška kada digneš ruke. Kada budeš dao dunjaluk, možda je upitno zašto, kako, zbog čega, šta si tijelo s tim. Ali kada digneš ruke Allahu Tebarek Evo Teala i činiš dovu, nema nikad gubitka. Dok god tražiš od Allaha. Ti si onda muvahid i ti tražiš od Allaha i Allah će ti dati jedno troje. Ili će ti tu dovu odmah primiti. Ili će ti tom dovom nekim u sime zamijenuti. Ili će ti tu dovu za onaj svijet pohraniti. Kako god udeš, uzmeš. Nema gubitka. I zato je potrebno. I zato je poslanik Ali Salatu Vosalam ostavio kao miraz ovome ummetu. Precizno Precizno vrijeme. I kada budeš dovio da ne bude ono abeta, bez veze. Da ne bude, znači, beskorisno. Nego tačno vrijeme kada se nikako ne odbija dova. Prima se kogod Allah te barek je od dana zavolio. Pa jedan je od mušnika govorio ja samed, ja sanem, ja sanem. Zazivao svoga kipa. I promaši jednom jezik mu zapne i kaže Allahume ja Allahume ja samed pozvao Allaha tabareke wa ta'ala sa Allahovim imenom, pa mu se Allah tabareke wa ta'ala odazvao. Zato kaže poslanik alaih salatu wa salam, Allahumma inni jes'eluke huda gospodaru daj mi uputu, poslanik Islama, traži uputu i mi vidimo da danas ljudi lutaju, da danas džanijskim golubojima ama ništa jasno nije onima koji imaju staža nešta u namazu, o drugim dijelima, teško je pričati. Njima nije jasno. Pa šta njima treba? Treba im upute. Jer vidimo da njihov namaz ne ostavlja traga na njim. Da oni malo uvjeru, malo izvjeri. Dođe onaj deđal u Sarajevo. Simbolično mislim turabi i odeše ljudi u hiljadama i povjeruju ili ne povjeruju samim tim pokazuju kakvo vjerovanje imaju kada bi govorili o uputi onda bi trebali do kraja života govoriti o tome ali mi svaki dan moramo to je rukn tražiti uputu i to na svakom rekiatu ehdina srata al-mustaqim <coughs> Molimo Allaha Đelešanu da nas uputi. Jer bez te upute, Allahove upute, mi vidimo da mi nikoga uputiti ne možemo. Poslanik se uvjerio sallallahu Allahu alaihi ve sellem kada mu kaže Allah Đelešanu inneke len tehdi men ahbeb. Ti ne možeš uputiti koga bi volio. Volio bi ti da tvoj amiđa koji se je žrtvovao za tvoju misiju, iako nije bio musliman, da bude upućen i da ne ide u vatru, inneke len tehdi min ahbeb. Ali ti ne možeš uputiti koga bi volio. Walakin Allah jehdi ne ješa, nego Allah upućuje onoga ko hoće. Ko hoće, baš ko hoće. Ko hoće i koga Allah hoće. Al kogod hoće, Allah hoće. Jer Allah voli uputu, a ne voli zagudu. I kogod bude tražio uputu, bez obzira da li znao u prvom momentu da je ta uputa u islamu, traži uputu, nije zadovoljan sa svojim stanjem i životom, uputit će ga Allah da dođe. Otkud ti je ovdje? Otkud drugi na ovom mjestu? Otkud tolike švabe u islamu? Otkud toliki novi muslimani? Oni su tragali za uputom. Tražili su neki smiraj. Ko što i mi prevrnemo često mnogo aščinica i kebabuša i kebaba po zapadu. Idemo do onoga koji nama dobro odgovara našem želucu. Nećemo svašta da trpamo svoj stomak pa dođemo do najbolje kebaba. Tako i kada tražimo uputu, Allah nas onda vodi i doćemo do nje. Allahume inni esaluke l-huda od tuka i daj nam takvaluk. Bez takvaluka, draga moja braćo, ne može ovaj dunjalu funkcionisati kako treba. Činimo tada nered i fesad na ovom svijetu. I zato se moramo Allaha tebareke vod tala bojati. I zato je poslanik kada je salatu wasalam primjer takve. I evo mi čitavu Haman godinu govorimo na hudbama o tome. Pokušavamo da sebe budimo, a i drugima budemo lijep primjer da smo normalni ljudi na Dunjaluku, a ne može čovjek biti normalan ako nema strahopoštovanje od Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer ne može sultan i policajac u svakom čošku da bude iza njega i da ga kažljava za svaku stvar, onda bi čovjek ne bi uhelačio bi se na ovom svijetu. Ali ga Islam odgaja da bude bogobojazan, da izgradi štit između sebe i onoga što je Allah tabareke u ta'ala zabranio. Zatim moli poslanik ali salatu wasalam za ifet, za stid ovoj današnjoj bošačkoj populaciji treba stida ovaj narod je klanjao dženazu stidu. Gledam neki dan, djevojčice od 13-14 godina idu u uskim i utegnutim farmerkama u mekteb. Nešto malo neke krpice na glavi mahrame. I gdje će sjediti? Sjedit će u pomi hraba. I ko će ih preslušavati? I ko će u njih buljiti? Onaj koji predvodi muslimane. To je mahranica na glavi koja traje neki sat i pol vremena. Nakon toga se to sve još više razgoličava. A i ovo je samo da Allah sačuvala haura vola kuvata illa billa. Hoćemo na takav način da prikažemo da je to hijab. Hoćemo da kažemo da je islam nešto što treba ponovo napraviti reforme u islamu kako ne bi bili nazadni i kako bi išli sa vremenom Pa Haman Hada se još i u našom, našem narodu za kratko vrijeme neće znati. Neće se znati ima neko nevin, imali neko stidan, ima li stida među muslimanima. A muslimani moraju biti primjer stida. Jer poslanik kada je salatu sam tvrdi da je stid od imana. Drugim riječima, ako nema stida, nema potpunog imana jer mora se stiditi Allaha Đelešanuhu i njegova poslanika sallallahu alaihi ve selleme, zatim roditelja, zatim stari, zatim stranaca ljudi, bili oni muslimani ili muslimani, stid je dio vjere i bez toga se ne može naprijed. I moli poslanik alaihi sallatu wa sallam za neovisnost. Wa وأسألك الغنى i voli Allaha te bareke u tala da bude neovisan. I vi ste vidjeli da poslanik alaih salatu wa sram i to je bila praksa svi Allahu i poslanika nisu sadaku uzimali. Jer sadaka je stvar gdje se često ljudi znaju prevariti pa prigovoriti i zato Allah te bareke u tala se obraća vjernicima o nevjericima nema šta pričati pa kaže ja eju helledina amenu La tubotiru sadakatikum bil menni wal eda. O vjernici, nemojte upropastiti svoje dobrovoljne priloge sa prigovaranjem i vrijeđanjem. Uglavnom ljudi vrijeđaju. Dadne ti nešto pa ti onda hoće hajam stati na tebe. Ili vrijeđa ili prigovara. Snaš ti da, da nije mene bilo. A gdje je Allah u svemu u tome? Ko si ti na kraju krajeva? I zato je pohvalno i časno da čovjek bude neovisan, da živi o svoji ruku. Jedu na ulja, hajru mi jedi sufla, jer je ruka koja gore bolja od ove koja pruža i traži. Ali da sam lađe lečanu iskušava, pa nekome daje više, nekome dalje manje. Ali vjeru daje kogod hoće. I niko ti tu ne može sprečiti da budeš pravi bogataš u pogledu dina. A ako imadneš din, ima ćeš jeftin, imat ćeš ovoga donjaluka, jer on je inako proklet. I mi vidimo uz Allahu pomoć, ko se je god uhvatio dina kako treba, Donjaluk se dobro za njega zakačio. Onda dunjaluk mu bude pravi problem. Onda on mora da, talak, da ne donjaluk, ima problem sa donjalukom. Hoće ga donjaluk vratiti ponovo u stare položaje. I zato i mi kažemo gospodaru naš, daj nam uputu, daj nam bogobojaznost, daj nam stid i daj da budemo neovisni od ljudi. A kulu kao li hada ostavfila li velikom ostavfiruhu, innehu huva gafuru rahim, wa ahiru da'vana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا Ovo je, draga moja braćo, dan veselja, i nemojte nikako da pokvarite veselje na ovim dani, u ovim danima, osim ako je to kadrom određeno. Ako ti neko umre, jer ako se nešto od ta desi, ti se i dalje raduješ s jedne strane i ne može se nikako skrnaviti vrijednost bajrama, a s druge strane si, tebi je dozvoljeno da plačeš i da budeš u iskušenju. Ne idite na ovim, ovim danima na mezaruke i nemojte slijediti paganske običaje i nemojte u novotarije u vjeru uvoditi i nemojte padati pod tezom emocija ti ne voliš šehide i ti ne obilaziš svoje mrtve. Ovo je praznik veselja, ovo je praznik slavlja, ovo je muslimanski praznik u kom je treba musliman i njegovo dijete i njegovo podoca i njegov komšiluk da osjeti da je zaista Bajram. Zato je osuneta da požurimo sa klanjem kurbana i da ništa ne jedemo osim da ne probamo nešto od svojih kurbana. To je normalno lijepo, mustahab. Ako neko ima problema sa šećerom ili nije dobro večerao, nije obaveza da mora čekati, ali je to sumneta i zato ja neću više duljiti nego koristim ovu priliku da vam čestitam ovaj Bajram riječima koje je upočivao poslanik kada je sratuo sram svojima sahabima da hodbam Allahu minna wa minkum molimo Allaha Đelešanuhu da primi i od vas i od nas i molimo Allaha Subhanahu wa ta'ala da nas stabili na ovoj vjeri još jednom molimo Allaha da primi naše ibadete i da ovaj bajran provedemo u velikom veselju a kulu kauli hada ostavila le uleku va stavfiru innehu huva gafuru rahim wa ahiru da'avana ilhamdulillahi rabbil alamin تكبيرها يتكبر شاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الصلاة شفتي تعجل الدنيا مبارك يا يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي آه يا أخي Svi putevi će biti zatvarani. ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika Posjetite nas na www.stazomislama.com Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelešanog uzvišene riječi. Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahov svjetla i njegove Jelešanog uzvišene riječi. Soba Put vjernika vam nudi širok izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي سفر تجد عوضا عمن تفارقه Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika.